Dímelo, dímelo, dímelo, esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. dímelo, si seguimos solo le pido a Dios que me guarde. te voy para la calle, porque no quiero saber de nadie. Ahora prefiero estar solo y tener paz mental. Vamos pa' la rumba con mi pana a vacilar. Todas las gatas se me sueltan, pero na, na, na. Vamos a poner a pelearla. Mira la amiga está ante sin miedo. La que conmigo iba a fuego. Me gustaba el para su leo. Por eso te dedico este perreo. Dímelo, dímelo, dímelo, si esto murió. Que yo quiero besarte la última vez, mi amor. dímelo, si seguimos no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Dímelo, si seguimos no. quería una compañera que estuviera en la mala y en las buenas. Lo que sentía te lo siento en la cartera, pero ya nada me afecta porque vienen cosas nuevas. Ahora póngase seria, no me importa lo material. Tú sabes que lo bueno bien ni va. Qué rica lo esta mamá. Dímelo, dímelo, dímelo, siento Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. si seguimos no. Si esto murió, yo se lo dejo a Dios. Ay, ay. Nico Carlitos AG. Ocio, ocio,